บุ๊กทูเก้าสิบเอ็ดเดวินสเดชมเวียนอนุประโยครองลงมาที่หนึ่งชาลูตินีส i กนีสุคัต su kad v หวังว่าพรุ่งนี้อากาศจะดีขึ้น galbūt rytoj oras bus geresnis คุณทราบได้อย่างไร iš kur jūs tai žinote ดิฉันหวังว่ามันจะดีขึ้น aš tikiuosi kad jis bus geresnis เขาต้องมาแน่ jis tikrai ateis แน่หรือ ar te cree ดิฉันรู้ว่าเขาจะมา Aš žinau, kad jis ateis. เขาโทรมาแน่ Jis tikrai paskambins. จริงหรือ Tikrai? ดิฉันเชื่อว่าเขาจะโทรมา Aš manau, tikiu, kad jis paskambins วายมันเก่าแน่ๆ Vynas yra tikrai senas คุณรู้แน่หรือ Ar jūs tai tikrai žinote ดิฉันคิดว่ามันเก่า Aš spėju kad jis senas หัวหน้าของเราดูดีมาก Mūsų šefas gerai atrodo. คุณคิดอย่างนั้นไหม Jūs taip manote? ดิฉันว่าเขาหล่อมากทีเดียว Aš manau, kad jis net labai gerai atrodo. หัวหน้ามีแฟนแล้วแน่ๆ Šefas tikriausiai turi draugę. คุณคิดอย่างนั้นจริง ๆ หรือ Ar tikrai taip manote? เป็นไปได้อย่างมากว่าเขามีแฟนแล้ว Gali būti, kad jis turi draugę.